Contact et Mon Pays. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle journée à l'écoute de Radio Contact. Hein, depuis ce matin, on est déjà dans l'ambiance de Tomorrowland. Ah ben oui, euh, quelques heures avant, on ah ben, avant les autres en fin de compte, hein, ah ceux qui profiteront du festival demain, eh bien on est déjà dedans. Pourquoi Eh bien parce que ce matin, on a pris le party flight de Tomorrowland. Oui, alors on est parti de Bruxelles jusqu'à Francfort. On est resté quoi 30 minutes, trois quarts d'heure à Francfort. On a fait un peu la fête là-bas parce que dans l'aéroport, ils ont, euh, ils ont installé un DJ, ils ont installé comme une boîte dans l'aéroport. Et puis on est reparti avec le Party Flight et euh, avec ce DJ toujours dans l'avion et les gens qui faisaient la fête à l'intérieur. Ouais, c'était vraiment très bien, on s'est bien marré, on a bien profité ah, et on a souhaité partager ça évidemment avec vous. Euh, pour ça, on était connecté avec Nathan. Ouais, sur Facebook, hein, on a balancé plein de vidéos euh, sur la page Facebook David Antoine. Il y a, des vidéos avant de prendre le vol hein, ou, pendant le vol <laughs> et, après, aussi. Donc on a des vidéos pendant qu'on fait la soirée et à l'aéroport également, puisqu'il y avait une ambiance de dingue vraiment à l'aéroport de Francfort. Je pense qu'on est les seuls à avoir balancé tout ça, histoire bah, une fois de plus de partager ça avec vous parce que c'est important. Et puis pareil pour le studio de Radio Contact, on vient de mettre à l'instant euh, la vidéo de, du studio, il est vraiment canon. Ouais, euh, pas mal du tout. Une hein. petite maison comme ça. Et euh, vous pouvez retrouver les images également sur Radio Contact en télé. Alors un 16-20 un peu particulier, oui, mais quand même une mise à jour assez importante. Tout à l'heure, on parlera eh bien de l'atomium, ouais, parce qu'aujourd'hui, eh ben, l'air de rien, c'est nos couleurs, hein, noir, jaune, rouge, qui sont bien représentées avec la fête nationale. Alors bonne fête à tout le monde. on reviendra sur la plus vieilles chansons euh, du monde. Euh, la glace idéale en fonction de ton signe astrologique. Et puis un vol hein. en moins de 4 heures. On en parle, on se détend, on profite. Le 16-20 commence maintenant. bienvenue sur Radio Contact. Si vous voulez nous retrouver, bah, on est toujours en direct depuis tout le monde en hein, dans le studio euh, live qui se trouve euh, dans l'espace presse. On aura l'occasion euh, de vous développer tout ça tout à l'heure. Avant, eh bien, on revient sur la mise à jour d'hier. hier, on était vachement dissipé. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un peu. Ah non, mais pourquoi j'ai quand même fait un, un petit, résumé Tu vas voir, tu vas vite comprendre. <laughs> on a appris que certaines personnes dans l'équipe étaient calé sur les people. Ah, euh, on vous a donné des trucs à faire absolument avant de prendre la route. Et puis, on vous a offert la chance de partir avec trois de vos potes à Ibiza. Ce sera le cas également aujourd'hui. Écoutez ce que vous avez peut-être raté un truc à faire absolument avant un long trajet en voiture, avant un départ, on peut le dire, c'est plus ou moins ça. Euh, vous avez euh, des petites particularités, vous, Thibaut ah, Moi, je vais aux toilettes mais je reste euh, une demi-heure. Une demi-heure ah euh, tente, de faire une bonne purge. ça, la, purge des 15 jours, je te raconte pas <laughs> Moi, je charge tout ce que je peux charger. Euh, mon téléphone, ah ah tout ça. il de tout être à 100%, sinon je ne pars pas. Exactement. Moi, j'ai la phobie d'oublier un truc. Donc, je fais trois fois le tour de mon placard et surtout de ma salle de bain. Tu vois, genre que j'ai bien tout mon maquillage, ma crème solaire. Julien, qui est notre jobiste Dis-moi. Ah, moi, je débranche toutes les prises. Ah, ah justement ah, justement, bien, pas ah, mal. Très malin, ouais, tu, serais pote avec ma grand-mère, toi. Oui, c'est exactement <laughs> pareil. <laughs> Bon, alors, il y a un truc, David, à faire absolument avant de partir en vacances c'est boire un grand verre de lait. Euh, le lait apparemment diminue nos envies de pause pipi. Lorsque Dory est bébé, elle, est, trop mignonne. Ah ça c'est vrai, ouais. Dory est bébé Pourquoi ouais, C'est un tout petit bébé poisson. Ah, c'est l'histoire. Mais, là, vous, parlez mais d'un film que vous avez vu apparemment. Oui, en, fait, il y a le personnage de Dory, on la voit euh, bébé et les euh, dessinateurs de Pixar ont vraiment fait ça, trop mignon avec des grands yeux, elle est adorable. Comme elle parle, la, petite voix aussi. Ah euh, oui, <laughs> ils ont adoré. Bon, une qui fait également son, retour, c'est euh, Miley Cyrus. Bah oui. Euh, Miley qui est un petit peu plus discrète dans la presse. Euh, ah, mais complètement. People. On a l'impression qu'elle s'est un petit peu assagie. Bah, on l'espère hein, quand même. Hein. Elle s'est fiancée. Ah ouais. Liam Hemsworth. Liam un acteur blond très, très beau. Ah, Décidément, il me semble qu'au niveau People, on est, on est, que vous êtes au courant de tout ça bah, Parce qu'on s'y intéresse à ah, ces bah choses-là. La culture. Je regarde les sites People. Ok, bon, d'accord. Thibaut, toi, tu. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme. Que Jean-Marc Morandini, il est spécialisé. Hein. Pour l'instant, Thibaut, il est sur l'affaire Jean-Marc <laughs> Morandini. <laughs> Laissons-le, quoi. Hein, voilà. Allô Allô, allô Qui est là C'est Boris. Salut Boris. T'es en direct sur Radio Contact, Boris ouais, bah, <laughs> eh, pas mal. Hein. La suite, c'est quoi pour lui, Lucille eh ben, Quoi qu'il en soit, tu vas tester la nouvelle Seat ATK lors d'une journée trip découverte. Ce sera le vendredi 29 juillet. Alors, on va vous emmener dans des endroits un peu insolites, un peu ah extraordinaires. Et puis, euh, avec un peu de bol, tu feras peut-être partie des deux personnes qui partiront avec euh, trois de leurs amis à Ibiza dans la Villa Radio Contact. Ok Ah, bah c'est ah, de la magie, ça. Qui sera le prochain gagnant Qui viendra peut-être avec nous à Ibiza. Eh bien, tout à l'heure, avant 20h, on sélectionnera une nouvelle personne. Voici la suite. Une assurance auto sans intermédiaire, c'est beaucoup plus rapide. Un jour, en me levant, j'ai constaté que mes deux véhicules avaient été volés. J'ai téléphoné immédiatement à Corona Direct qui m'ont communiqué un numéro de téléphone pour pouvoir avoir des véhicules de remplacement. En moins de deux heures, les véhicules étaient devant la maison. La personne que j'ai eue au bout du fil était très sympathique et euh, s'est tout de suite occupée de moi. Euh, chez Corona Direct, c'est direct, on a tout de suite affaire à la personne qui gère notre dossier et euh, les explications sont vraiment claires. On n'a pas d'intermédiaire, c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Corona Direct, directement assuré, directement assisté, directement remboursé. Direct. Je viens d'acheter un sèche-cheveux sur vandenborg.be. Et vous savez quoi J'ai pu le retirer 30 minutes après en magasin. Mais j'aurais pu aussi le faire livrer chez moi le lendemain, même le dimanche. Gratuitement Et si j'ai besoin d'un appareil d'urgence Sans me déplacer je peux le faire livrer dans les deux heures. Alors, si vous me demandez si je suis content de Vandenborg, je peux simplement vous dire oui très contente. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Radio Contact Radio Contact Oh no See you walking around like it's a funeral Not so serious, girl, why those feet cold We just getting started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 me. Ah, uh-huh. you're a real life fantasy. You're a real life fantasy. Uh, but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa, so to me Merci sur Radio Contact. C'était Cake by the Ocean. Jusqu'à David sur Radio Contact. Retour sur Radio Contact depuis euh, Tomorrowland où euh, vous le savez, eh bien l'ambiance, on peut pas dire qu'elle bat son plein. Non, pas encore. Là, c'est le début. le dire, c'est hein. mentir. Euh, ils sont en train de faire les derniers petits préparatifs. tout se passe bah, plutôt, plutôt pas mal en ce moment. Puisque, hein. petite décoration. tout à l'heure, Nathan me disait comme ça, ah, ils vont pas laisser ça comme ça. quand même. C'est ce que je disais Bah oui, c'est juste que je pensais qu'ils avaient fini, mais non, pas du tout. Mais bah, les guirlandes étaient par terre. Ah, est-ce qu'il a l'habitude chez Radio Contact quand une guirlande est par terre, personne la ramasse et on dit ouais, c'est bon, <laughs> c'est terminé. Donc il s'est dit bah ouais, c'est la même chose. Non, non, non, pas du tout. Donc euh, on termine doucement mais sûrement. Alors quelques petits chiffres concernant le Party Flight tout à l'heure euh, de ce matin, Bah oui, parce que nous on a pris euh, un Party Flight, mais non, il y en avait plein d'autres, David. Il y a plus de 10 370 personnes qui ont volé sur un vol Tomorrowland. Alors ils sont de toute nationalité, vraiment des quatre coins du monde. Et donc avant de faire la fête à Tomorrowland, ils ont la chance de faire la fête comme nous euh, ce matin à 30 000 pieds d'altitude dans les party flight Alors faut savoir qu'il y a 72% d'hommes pour 28% de 30 000 femmes. pieds, c'est beaucoup quand même. Bah ouais, bah c'est, presque l'espace, hein, Ah on peut le dire. Hein. Il y a beaucoup de mecs alors. Et eh ben oui, donc en fait, dans les party flights, il y a beaucoup plus de mecs que de femmes. Après, heureusement, ça se rééquilibre un peu, un peu sur ah le festival, sinon ce serait, vous seriez un peu en chien. Parce ce c'est que ça se rééquilibre au niveau du poids, je crois, c'est ça <laughs> Non C'est pas- très cool. C'est pas très sympa, Par contre, il y a un truc assez rigolo, David. À ton avis, quel âge a le passager le plus âgé sur ces party flights Ah, c'est pas mal ça. Euh, 65 Allez, je dirais 70. 74 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour euh, participer et venir faire la fête à Tomorrowland. Donc euh, voilà, si, vous n'avez pas encore pris cette année le Party Flight, vous avez encore du temps devant vous. Bah cette année c'est plus possible. Oui, non, cette année, oui, mais l'année prochaine. je ah veux dire, bah oui, évidemment. vous aurez allez faire. bon, euh, en tout cas, tout au long de cette fin de semaine et de ce week-end, on va vous faire vivre tout ce qui se passe ici à Tomorrowland et ce sera uniquement sur Radio Contact. vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Moi, j'aime faire du poulet, on ne s'en lasse jamais. Alors, je vous recommande chaudement notre bon poulet, un petit. Ah ouais, monsieur Marc, et vous pouvez même le recommander très chaudement. 200 degrés, je dirais. Mais pourquoi Bah parce que c'est un poulet à rôtir. Ah oui Ah oui Ah oui <laughs> ah, Très bien. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre bon poulet à rôtir est à seulement 2,29€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Ça, ça. All the hit music. C'est Radio Contact. My summer station. Contact. When these stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close, don't run away. Don't run away, chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough never catching us. All these nights got me in a daze. I've been lost, haven't slept in days. I need you close don't run away. Don't run away. I want you by my side. I hope you never leave. I'll just keep holding on. I'll just be all you need. This life is all we know. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while much still on the run. Never had enough, never catching us. way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough never catching us. Dimitri Vegas, like Mike, dans les prochaines minutes. Voici la suite avec un petit euh, Nevi On aime bien ça. Ah ah, exactement. Et puis on reviendra sur eh bien, l'atomium. L'atomium qui sera l'honneur sur Radio Contact. Vous comprendrez ça dans un instant, vous ne bougez pas. Radio Contact. Stop! 200 euros pour t'acheter du parfum, 200 euros pour te faire plaisir, Lydia. Oh, c'est pas vrai Oh, c'est oh, génial Ah bah, je suis ravi pour toi. C'est qui la meilleure des radios Radio Contact You know Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact RB. Take a phone and the ID. Can't, post me on IG. Contact RB. Le meilleur du son RB. 100% tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. This is Radio Contact. Feel good. Radio Contact, vous êtes super. Radio Contact. Radio Contact. Votre radio. La peine au fond d'une fiole qu'on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne. C'est fou qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails Alors j'écoute du Miles Et le temps passe On s'afflige des supplices Puis on se lasse Prisonnier de mon spleen La peine c'est pas du toc Des larmes de crocodile en fond Hervé en coque Donne-moi de tes nouvelles Si la nuit tu es seul Peu importe qu'on s'aime Qu'on se fasse la gueule Alors j'écoute du Miles Davis Et le temps passe supplice. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige du supplice. Puis on se lasse. Contact News. Voici Contact News. On retrouve Nina Zanata. Bonjour Nina. Bonjour David. Bonjour à tous. Nous sommes le 21 juillet, c'est jour de fête nationale. Une journée qui a commencé ce matin avec le Tédéum en la cathédrale des Saint-Michel et Gudule en présence du roi et de la reine. Des animations sont organisées toute la journée au parc de Bruxelles et dans les environs. À 23h, vous pourrez admirer également le feu d'artifice sur la place des Palais. Et en ce moment, c'est le traditionnel défilé des militaires qui a lieu sur cette place. Le thème cette année, c'est notre engagement, votre sécurité Gauthier Falk, vous êtes sur place, alors qu'est-ce qu'on peut y voir Écoutez Nina, pour l'instant ce sont les avions et hélicoptères de l'armée belge qui défilent au-dessus de notre tête. À part ça, c'est un peu la même chose que d'habitude. L'armée belge défile devant nous près du parc royal. 1176 militaires belges pour être précis et 30 soldats étrangers. On peut apercevoir la garde royale que nous avons croisée en répétition rue de la Loi ce matin. Il y a aussi les forces de sol et les troupes motorisées et puis les avions de l'armée belge qui de lâcher des fumées noires, jaunes, rouges dans le ciel. À l'endroit où je me trouve, non loin de la place royale, beaucoup de personnes se tiennent derrière les barrières car les policiers bloquent les entrées des abords du défilé en raison d'une trop grande affluence. Mais il semblerait que sur l'ensemble du défilé, il y ait moins de public que d'habitude. Merci Gauthier pour toutes ces précisions. En Afrique du Sud, le parquet a annoncé son intention de faire appel de la condamnation d'Oscar Pistorius. L'athlète paralympique a été condamné récemment à six années de prison pour le meurtre de sa compagne. Pour le parquet, cette condamnation est scandaleusement trop clémente et conduit donc à une injustice. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, rejette l'appel du comité olympique de la Fédération d'athlétisme qui demandait à participer aux Jeux olympiques de Rio. Des athlètes qui ont été suspendus par la Fédération internationale en raison de dopage. Le ministre russe des Sports dénonce une décision politique sans fondement juridique. Le TAS doit encore se prononcer sur la participation ou non de la Russie aux Jeux aux JO de Rio. Enfin, en cyclisme, le Tour de France est dans les Alpes pour un contre-la-montre de 17 km entre Salanches et Megève et c'est le néerlandais Tom Dumoulin qui vient de réaliser comme pressenti le meilleur temps à Megève, 31 minutes 04, 40 secondes de moins que notre compatriote Thomas Degen qui a détenu le meilleur temps durant 10 petites minutes. Dumoulin fait partie, lui, des grands favoris du jour. On s'intéresse maintenant à la météo. Ah, il fait bon aujourd'hui, les températures sont agréables entre 23 et 28, de 23 à 28 degrés. Une petite pluie n'est pas à exclure cet après-midi et demain un temps variable. Des averses sont à prévoir localement, un temps plus sec sur l'ouest du pays mais de belles éclaircies du côté de la mer. Le thermomètre affichera des températures allant de 21 à 26 degrés. Merci beaucoup, on te retrouve dans une heure et nous dans un instant on parle de l'atomium, l'emblème, on peut le dire, le ah monument belge par excellence, à tout de suite. Radio Contact Radio Contact Badabou Badabou Badabou Badaboum Badaboum T'es tombé sur un salaud c'est sûrement celui de trop. Badaboum, Léo est tombé sur un salaud. Patatra, Léa, c'est sûrement celui de trop. Badaboum. Baby, don't you know? You gotta suck it up and let him go. He calls you baby, but can't you see? You're gonna wind up in a mess like me. No, you don't understand. He's an innocent.

suffer, so he calls you baby. But can't you see? You're only living in a fantasy. Though you misunderstood when I said he was cool, I simply meant he does me like you're never cool. When I'm under his thumb and he's making me baby, that's the way you feel is best I go. Bada boom, big, oh, et tomber sur un salaud. celui de trop. Badaboum, et oh, t'es tombé sur un salaud. pas ah, c'est sûrement celui de trop. Badaboum. C'est Overphonic avec Badaboom. Moi, j'ai vu une version live de ce morceau, c'est quand même assez impressionnant. Overphonic était de passage il y a moins de 3 semaines dans nos studios, On les salue, on les embrasse. On continue jusqu'à ouais, avec, euh, la, et la fête nationale. L'atomium et la fête nationale aujourd'hui, hein, bah, peuple belge. Euh, on vous souhaite évidemment une excellente fête nationale, un bon jour férié, un bon pont demain et puis un week-end ensoleillé. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. et on, a est une bonne nouvelle. On est avec euh, Nathan et Lucille et on parle à présent de l'atomium. Alors parce que vous n'étiez peut-être pas au courant, mais il y avait quand même certaines règles concernant les publications, les photos, les vidéos de l'atomium. Moi je me souviens à l'époque, lorsque je faisais certains tournages, on disait non non non, on va pas filmer l'atomium parce qu'il y a des droits à payer systématiquement. Et euh, je trouvais ça scandaleux. Et même sur la page Wikipédia, par exemple, de l'atomium, et eh ben il n'y avait pas l'atomium qui était euh, vraiment la vraie photo. C'était euh, masqué avec du noir ah oui, c'est vrai. Bah oui, bah alors là, c'est la bonne nouvelle du jour, David. On peut désormais partager l'atomium sur les réseaux sociaux, partout où on veut. Alors pour info, comme tu le disais avant, on ne pouvait pas légalement partager nos photos et vidéos de certains bâtiments belges, comme l'atomium dont on parle, mais il y a aussi les, oui, les bâtiments signés Horta, par exemple. Là, tu pouvais aussi avoir une amende pour non-respect des droits d'auteur. Alors dans les faits, il y avait très peu d'amendes, hein. ça arrivait euh, très peu souvent. Euh, mais là, ça y est, c'est officiel. On peut poster sans crainte des selfies devant l'atomium euh, en ce 21 juillet. Donc voilà, n'hésitez pas et pas que des selfies, hein, parce que voilà, il y a plein, euh, plein de vidéos euh, que vous retrouvez euh, sur Internet. dont vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo d'un mec qui dansait devant tous les, ah lieux historiques, les monuments historiques dans le monde. Et eh bien, il n'avait pas pu le faire devant l'atomium alors ah, que ça hein. reste quand même la Belgique, hein, sûr. Et alors j'ai lu également que par exemple la Tour Eiffel est protégée aussi, mais ah uniquement le soir lorsqu'elle est éclairée. Quand elle, est éclairée. Bon, Après tout le monde fait des photos devant, mais euh, elle, était, est protégée normalement quand elle est éclairée le soir. Ah bah voilà, comme quoi on peut hein. apprendre des choses dans le 16 mains. Oui monsieur, <laughs> oui madame. Toujours en <laughs> direct de Tomorrowland, on revient dans quelques instants avec euh, peut-être l'un d'entre vous qui partira à Ibiza. tout de suite. uh, uh, uh. Découvrez la nouvelle Seat lors d'une journée trip découverte et partez à Ibiza avec l'équipe de Radio Contact. Vivez une semaine de rêve avec trois de vos amis. Assistez aux émissions en direct depuis la Villa Radio Contact et découvrez les endroits les plus branchés d'Ibiza. Inscrivez-vous dès maintenant sur radiocontact.be et rendez-vous vendredi entre 16h et 20h. Changez de perspective et réalisez que chaque jour peut être merveilleux avec Seat et Radio Contact. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un. Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un. Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un. Bien. Euh, donc, trois. Il y a un problème Ouais, euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Tous vos hits sont sur la radio numéro 1. My summer music. My summer music. Oh yeah. Radio Contact. My summer station. part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me, something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. a part of ocean. I fly the part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me, something more. One day I'll it all, it's true. And I will do it just for Close closed the door behind me something more one day i'll stop it all it's true and i will do it just for you and i will do it just for you behind je feel good. Hello. It's summertime. I can see what you when you dance, dance, dance, feel the good. Everybody dance. Radio Contact. Radio Contact, c'est ma radio. Votre radio. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh When I can't find the words, I just go I don't like you no, I love it I don't like you no, I love it All out, turn the beat up Hey, now I'm glad to meet you. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem, all my rolls are right. Alright, alright, I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it. Uh oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No. let me groove ya. Dance with me, turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. That body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the mother girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's so perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, I'm watching. Cause I, don't, don't like it. I love it, love it, love it. Uh oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh oh. When I can't find the words, I just go don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. Meet me at the studio. Bang a ring just like Rufio. Uh, Feel a bass that your booty go. I wanna look at inside it. Uh, Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoelace. I don't like it. I don't like it. don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. I love it. I don't like it. No, I love it. I love it. David sur Radio Contact. Give that music. Soyez les bienvenus si vous voulez nous retrouver. Aujourd'hui, jour férié, vous êtes peut-être euh, en train de vous la couler douce. Au soleil. Au soleil, dans le jardin, sur la terrasse ou, tout simplement dans le canapé. Ah, <laughs> c'est bien aussi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah Sérieusement, c'est pas mal. bon, euh, nous, on est ici dans le studio live de Radio Contact. Je vous invite à nous retrouver euh, sur Radio Contact en télévision. Il y a quelques instants, on parlait de l'atomium. Vous savez, ça, ça, reste l'un des symboles, si pas, dit, si pas pour dire le, le vrai symbole de la Belgique, à savoir, eh bien, cette structure qui a été montée pour les Expo 58 euh, et, qui est maintenant, euh, ben, on peut le dire, libre de droit. Ouais, et en plus, il est, tout neuf. Hein. Il a été refait euh, il, y a, pas longtemps, il y a quelques années. Et là, maintenant, on peut enfin partager des photos de l'atomium parce qu'apparemment, avant, on pouvait avoir des amendes. Excuse-moi, tu dis, il est tout neuf. c'est une fille, l'atomium. Hein une atomium Un atomium Ah bah c'est un monument David. C'est un atome, euh, mais on, reste. Euh, moi, ah je, toi tu dis une Ah c'est marrant. Moi, ah il y a peut-être un débat là. Ah moi je pensais que c'était une fille. C'est une demoiselle pour Un prout ou une prout Un chips ou une chips Ah voilà. Ah, regardez, vous il y a entendez. Plusieurs, il y a plusieurs écoles. Vous entendez Lucille qui est déjà en train d'essayer de détourner le truc pour euh, tenter d'avoir raison de nouveau. Parce que Lucille Va toujours avoir raison. Bah, exactement. Non mais c'est vrai. Peut-être lire les commentaires des auditeurs sur Facebook. Alors d'abord c'est la stupeur. Hein. Beaucoup <laughs> savaient pas que en fait effectivement oh c'était interdit. Donc là ils stressent tous, ils sont tous en train de supprimer leur photo c'est autorisé. Mais ouais, ne, le faites pas puisque Régis de Liège précise justement, en fait c'était seulement interdit pour les fins commerciales comme les pubs, cartes postales, souvenirs, etc. Mais les privés peuvent en prendre et même les partager sur les réseaux sociaux ou internet sans aucun souci. Donc voilà, ne fracassez pas par rapport à ça. Et puis Charlotte de Jambe dit, c'est un petit peu comme en Grèce, il est interdit de se photographier devant une statue ou un tableau ah dans un musée ou même devant un monument sous peine de poursuite judiciaire. Oh là là, mais qu'est-ce que... Eh, on apprend des choses comme ça tous les jours, hein. c'est fou. Hein. Bon, dans un instant, on va peut-être apprendre euh, qui sera le prochain à nous rejoindre à Tomorrowland. Non, euh, à, Ibiza. Bah, c'est la même chose, à peu donc ce sera peut-être vous, on l'espère. Euh, vous restez là sur Radio Contact. Tomorrowland en direct sur Radio Contact et sur Radio Contact en télé. C'est jusqu'à 20h. Mama Said, c'est Lucas Graham qui arrive. Belle fin avec nous. Proximus présente le plus impatient des réseaux. D'ici sinon ce soir Non, je peux pas, je suis pris. Ah, qu'est-ce que tu fais Bah, je dois liker toutes les photos de belle-maman pour me faire bien voir, prendre des photos des plaques que j'ai ratées, leur appliquer un fil pour qu'ils aient l'air trop appétissants, changer ma photo de profil, la rechanger, la re-rechanger pour revenir à ma première photo, chanter sur des films de karaoké que je trouve sur YouTube, me filmer, les poster, aussi envoyer un mail à ma tante qui est restée au bled pour lui demander quand c'est qu'elle revient parce que j'aime trop son couscous. Ah, ok. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be slash qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger mm, Non. Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire la crema solare. Je t'enduis le dos Te la spalmo sulla schiena Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... Dis, t'as bien attaché les vélos Ah Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be. Justin Bieber, en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Radio Contact. Feel good. contact. 122 Moi 121 Ouais c'est une bonne réponse, Oh là il oh. Eh, Je l'ai cru que t'allais pas le faire. Hein. Ah mon dieu Mais je me demandais un petit peu comment je devais... Valérie, bravo, tu repars avec 4 Golden Pass pour tester l'attraction Pulsar à Walibi. Merci beaucoup. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite okay. was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV the other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty place I'm from. I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice. When new friends only know I have story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said. Contact. Summer Music. Radio Contact. I'm all yours tonight. Got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. I'm all yours. She don't play, I'm ready for her though. Throw her my way. Heart torn and I doubt you can save it. It's okay, it's been like that since I was a baby. Thoughts deep, scuba. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money or my fame. Papa don't try, see right through ya. Four lawsuits, one year. Two down, two to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz a G and my sister's a rider. Oh, yeah high truth is in store for you, we gon' fly, yeah, and we gon' soar, yeah. Tonight is out, yeah, and I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yeah. Yeah, I'm all yours, yours, yours. Radio Contact est numéro 1 en Belgique. Merci. Allez, ah, merci beaucoup, hein. merci à vous. On est en direct depuis tout Holland. Radio Contact, il est 17h. Radio Contact prends les choses comme elles viennent. Sans jamais trop me poser de questions. Je suis trop fort pour qu'on me retienne. Je suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon pas peur de me jeter dans la bataille. Demain je danserai au son du canon, au son du canon. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. On le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Je croyais que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule, se retrouver seule. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. On vit le jour de nos fiançailles. Les parents ont peur, ils ont la haine. Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre. Laisse-les parler, ils ont tant de peine. C'est avec les honneurs qu'on m'enterre. moins une paix moi Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Le jour de nos fiançailles Le jour de nos fiançailles This is Radio Contact Feel good Radio Contact, vous êtes super Radio Contact Radio Contact. Votre radio. many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. <laughs> toujours avec l'équipe du 16-20. 16-20 un peu particulier, puisqu'on est en direct depuis Tomorrowland. Dans quelques instants, je vous invite vraiment à vous brancher euh, sur Radio Contact en télé, euh, puisqu'on va aller ah. euh, sur le site de Tomorrowland et vous faire découvrir une petite partie de ce qu'on peut pour l'instant vous <laughs> montrer. alors, ce sera une découverte aussi pour nous, parce qu'on n'est pas encore allé. On est arrivé un petit peu en retard tout bah à l'heure. Donc, on résultat, patience et branchez-vous sur la télé digitale. Lucille, qui seront les DJ présents ici, même ah. si on connaît certains noms bah, il faut savoir, David, que c'est la 12e édition de Tomorrowland, que Tomorrowland est élu encore une fois cette année meilleur événement musical au monde. C'est pas rien, hein. il y a 16 scènes, 185 000 spectateurs qui sont attendus, et puis, comme tu l'as dit, des DJ euh, mondialement connus. Alors, demain, par exemple, on aura Autonose, que tu adores, ah et puis David Guetta sera là aussi. très, très chouette, hein, David Guetta. Je pense que c'est un des DJ les plus sympas en fin de compte avec euh, l'ami euh, Paul Kalkbrenner qui j'espère passera à nouveau par les studios. Ouais, alors samedi on aura droit à Dimitri Vegas et Like Mike et puis un autre duo Axwell et Ingrosso. Ingrosso, Axwell, il s'était passé hein, l'année dernière par les studios, hein, ouais. En fin, en fin de set l'année dernière, c'était assez exceptionnel que de les avoir ici, d'autant plus qu'ils avaient refusé toutes les autres interviews, donc tant mieux. Et puis tu en parlais, euh, dimanche, on terminera avec euh, notamment Paul Karlbrenner ah. et puis un autre DJ qu'on adore, hein. Martin Solveig. Pas mal Martin Solveig qui sera euh, présent également à Ibiza. Alors, on est dans une ambiance un peu plus EDM, e musique électronique ah, hein. en ce moment. Mais on va pas s'en plaindre quand même. Hein. Je vous rappelle, aujourd'hui, en ce moment, à la Grand Place de Bruxelles, il y a un gros événement euh, Tomorrowland avec euh, les festivaliers du monde entier. Il y a des images qui se retrouvent sur Facebook. Ouais, on a une équipe là de Radio Contact qui est partie sur place à la Grand Place faire un live sur Facebook. Donc allez euh, checker pour voir un petit peu. C'est impressionnant de voir la Grand Place. Parce qu'on met les couleurs noir, jaune, rouge euh, en avant. Il faut savoir que toutes ces personnes repartent ensuite dans, leur pays et on veut bah, qu'ils aient la meilleure image de la Belgique. Et je pense que grâce à ce festival, entre hein. autres, eh bien c'est le cas. Bon, on revient depuis euh, le site de Tomorrowland. Vous allez voir les premières images en télé. Branchez-vous sur Radio Contact en télévision. On relaiera tout ça sur les réseaux sociaux. Évidemment, à tout de suite. Et là, c'est Enrique Iglesias. Bonjour euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... Ah, bien, euh, donc trois... Il y a un problème Oui, <laughs> bah, euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. En été, ce que j'aime, ce sont les salades avec les légumes bien mûrs. C'est vrai, ça. En été, quand le soleil est aux élites, nos bonnes tomates sont au sommet de leur goût. Un petit. Ah oui, mais elles sont au plus bas de leur prix. C'est vrai. Ah. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses tomates en grappe filière qualité Carrefour sont à seulement 99 cents le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Tous vos hits sont sur la radio numéro 1.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 duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo quiero acabar ese sufrimiento Kèta fè dioura Summer's here Radyo kontakt My summer station Radyo kontakt Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi. Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous, ça change à rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. J'ai l'impression que pour le moment que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller. Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix Demain de bon matin, je pars seul sans escorte J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Et en passant mais pas plus con. Mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit. Si je croise un de vos riens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui en fait de moi dégueulasse, qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent, on me recherche, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. Je pas, dites que je me perche, inutile de me mettre au trou. Demain de bon matin. Je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins. Retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin. Je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins. Retrouver mes amours mortes. on est en live, vous le savez, je vous l'avais dit, euh, petite surprise, puisque là on a mis, on peut le dire, les gros moyens. Hein. On est avec euh, Lucille qui est pas très très loin. c'est génial parce que alors justement on n'est pas très nombreux, il y a nous et puis il n'y a, pas tous les, toutes les personnes qui seront là demain. Oui, puisque le, festival est encore fermé en ce moment, euh, personne n'a pu encore voir ces images. Alors pour celles et ceux qui sont déjà venus, vous nous voyez également sur Radio Contact en télévision. On est sur un pont qui traverse l'un des lacs de Tomorrowland avec derrière la grande roue, les fontaines qui sont activées et personne dans le festival. On a l'impression que c'est un festival qui est. On est privilégié, quoi. Voilà, qui est, ouvert à, deux paumés sur un pont. Voilà, à peu de choses près. Bon, euh, tout à l'heure, on va faire un tour du côté de la main stage pour la découvrir. Alors là, on gardera le secret. Elle sera à quelques mètres et pourtant, on ne pourra pas encore vous la divulguer. Là, on est vraiment sur des images euh, hyper simplistes, mais on est quand même en live, en radio. On est en live, en télé et on sera dans quelques instants sur les réseaux sociaux. Donc si vous êtes là à proximité de Tomorrowland, eh bien, vous salivez un tout petit peu, c'est normal. On en profite, on continue. Dans quelques instants, Contact News avec Nina Zanata. Et nous, on va faire un petit tour du côté de la main stage. A tout de suite face My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. way, way back to when slowly drifting. My face above the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre Mais comment t'atteindre en sensuel Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour romantique mon troublé en magique. Y a-t-il un sens à ta venue As-tu un nom Moi non plus. Mais comment t'atteindre Mais comment t'atteindre En sens Toi qui me donnes des ailes. Pourrais-je te rendre un jour one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 down. I'll take it slow, make you I go. Higher powers taking hold on me. Happy summer. Give me that music. Radio Contact. the summer station. Radio Contact. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here quelques instants depuis Tomorrowland. Avant ça, on s'informe. Contact News. Après la musique, eh bien, place à l'info. Voici Nina Zanata. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Nous sommes le 21 juillet, c'est donc jour de fête nationale. Comme chaque année, des animations sont organisées toute la journée au parc de Bruxelles et dans les environs. À 16h, c'est le traditionnel défilé des militaires qui a débuté place des Palais. Un défilé en hommage aux personnes qui ont travaillé lors des attentats du 22 mars. Et malgré ce contexte post-attentat et ce 21 juillet envisagé sous haute sécurité, vous êtes nombreux à sortir de chez chez vous pour célébrer notre fête nationale dans le centre de Bruxelles. Une fête qui se déroule dans une très bonne ambiance, comme a pu le constater Gauthier Falk. Un des endroits phares de cette fête et surtout pour les enfants, c'est le village de la police, place Poulart, où l'attraction préférée c'est roseuse, comme le confirme l'inspecteur principal Patrick Guyot. Généralement, c'est vrai que ça intéresse beaucoup les gens, les enfants, etc. Et par cette canicule, un petit peu d'eau, ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère. Et pour les Belges présents, pas question de céder à la menace terroriste, il faut fêter son pays. On voit bien qu'on est en sécurité, il euh, n'y a vraiment aucun stress, euh, sinon on va rester cloîtré chez soi et c'est pas ça la vie. Donc voilà, il faut pas leur apprendre ça non plus aux enfants. Je suis fier d'être belge. On est patriote, euh, on est la Belgique l'unité de la Belgique. Je fais de la fête nationale et on va faire toute la journée au fond. Hein. Des Belges d'ailleurs qui semblent très fiers de leur pays. J'aime euh, l'esprit bruxellois, tout, tout ce qui entoure euh, la Belgique en fait. Euh, notre l'autodérision, tout ça en fait, l'esprit. Et la fête va continuer sans doute jusque très tard dans la capitale belge. c'est à 23h, c'est le feu d'artifice que vous pourrez admirer sur la place des Palais. En Turquie, les autorités ont décidé d'instaurer l'état d'urgence pour une durée de trois mois. Une mesure prise suite au coup d'État manqué vendredi dernier. L'état d'urgence va permettre au président de faire adopter des lois sans passer par la voie parlementaire. Du coup, la Turquie a annoncé qu'elle allait temporairement déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. Pas de Jeux olympiques pour 68 athlètes russes. Une décision prise ce matin par le TAS. C'est le tribunal arbitral du sport. Le tribunal confirme ici la décision prise par la Fédération internationale internationale d'athlétisme prise en novembre dernier. Les athlètes avaient été suspendus en raison de dopage. Cette décision ne concerne pas tous les sportifs russes, mais uniquement l'athlétisme. Le TAS doit encore se prononcer sur la participation ou non de la Russie au JO de Rio. Enfin, cyclisme, c'est le, Tour de France et euh, dans les Alpes pour un contre-la-montre de 17 km entre Salanches et Megève. Et le dernier coureur à s'être élancé, c'est le Britannique Chris Froome, le détenteur du maillot jaune, grand favori de cette étape. Il il s'était lancé il y a près de 30 minutes. Pour le moment, c'est le néerlandais Tom Dumoulin qui a réalisé comme pressenti le meilleur temps à Megève. Allez, côté ciel, qu'est-ce qui se passe, Nina et Le temps euh, demain sera variable. Des averses localement orageuses sont à prévoir. Un temps plus nuageux sur l'est du pays, plus sec sur l'ouest, mais de belles éclaircies du côté de la mer. Les températures seront comprises entre 21 et 26 degrés. Merci beaucoup. On vient dans quelques petites minutes depuis Tomorrowland et en live s'il vous plaît. Take me for a ride. I made up my mind. to be so kind. you forgot that time, didn't you? Now you can't deny this is the last time fight against you. No, you can't deny this is the last fight, fight against you. And music all around, the beat is on the ground. I'm ready for the show, show, show. time, didn't you? No, you can't deny this is the last time. Fight against you. No, you can't deny this is the last fight. Fight against you. for the show, show, show. The magic of the night, dancing till the light. Oh, come on, come on. avec Radio Contact. Ouais, on est là tous ensemble euh, depuis la plaine de la main stage de Tomorrowland. Euh, je ne sais pas si vous vous imaginez, je ne sais pas si vous êtes déjà venu dans ce festival qui, je vous le rappelle, est le meilleur festival au monde. Je suis avec Nathan qui est en train de filmer, il est derrière. Je suis avec Lucille qui est à mes côtés. Euh, et là, dans quelques minutes, on va parler euh, d'un titre euh, qui a été créé il y a 3400 ans. Un petit chef-d'œuvre, on peut le dire. Euh, c'est, dans les joyaux de la musique électronique. Alors, Lucille, viens près de moi s'il te plaît, ne m'embrasse pas. dis-moi, qu'est-ce qu'on voit en ce moment derrière, derrière Nathan en fin de compte Alors, on peut pas encore vous montrer la main stage de Tomorrowland parce que les derniers petits préparatifs sont en train de se terminer, mais on souhaite quand même vous le décrire. Alors comme tu disais, on peut pas trop en dire, mais on peut dire qu'une fois de plus, avec Tomorrowland, on est transporté dans un pays féerique. On est vraiment euh, dans un autre monde, euh, un monde de rêve, et c'est vraiment une fois de plus un très très beau décor. Euh, moi, je le préfère même à celui de l'année dernière. Très honnêtement, il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, on aura tout à l'heure les photos et les vidéos sur la page Facebook de Radio Contact. Allez faire un tour une fois de plus. On souhaite vraiment euh, vous montrer eh ben, tout ce qui se passe, euh, tout ce qui se passe derrière, dans les backstage, et vous faire vivre pour vous qui n'êtes pas ici en ce moment, eh bien euh, la magie de ce festival incroyable qui met nos couleurs noir, jaune, rouge en ce jour de fête nationale bien haut dans le ciel. On vient dans quelques instants depuis le studio live de Radio Contact ici à Tomorrowland. À tout de suite.

for you. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing. I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, que fama, que fama, que bella. Gotta get a ooh, que fama, makes my body dance for you. Ooh, que fama, que fama, que bella. for you. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, que fama, que fama, que bella. for you. Ooh, makeba, makeba, makebela. Gotta gotta ooh, makeba, makes my body dance for you. Ooh, makeba, makeba, makebela. Gotta gotta ooh, makeba, makes my body dance for you. Ooh, makeba, makeba, makebela. Gotta gotta ooh, makeba, makes my body dance for you.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 take my eyes off of it. Moving so phenomenally. We're more like the way we rock it. So don't stop. It's under the light.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

keep each other company. Oh, maybe we can be, be each other's company. company. Oh, company. 16h20. David sur Radio Contact. Give me that music. Bon, ça y est, on est de retour dans le studio live. Alors. Vous avez un gros avantage, hein, euh, les ingessons qui travaillent ici, Cédric et Rémi, c'est qu'ils ont la clim. Il ah fait mourant. <laughs> On se rend pas compte. Hein. On se rend pas compte la différence de température, euh, mais lorsqu'on la subit, lorsqu'on la vit, waouh. Et qu'on marche en plus. Oh, <laughs> j'ai mon t-shirt qui est trempé quoi. Et euh, je vous parle pas du reste. Hein. Oh, bon, allez, euh, on s'intéresse maintenant à une chanson, enfin une chanson, une musique, une partition qui a été écrite il y a 3400 ans. Alors, est-ce que vous imaginez à quoi ça pourrait ressembler, Nathan ce serait un peu une mélodie un peu aztèque comme ça. Ouais, donc un peu comme dans les films. Maya, ouais, c'est ça. Ouais, c'est style, ah, t'as regardé. Ah, tu vois Comment Genre un chant comme ça, euh, ah, avant, le avant la guerre, tu vois ah ok. Ah, alors quand on l'extrait que Nathan vient de faire, à savoir. Euh, c'est une belle ah, chanson. non, mais ça peut ressembler à tout. ça, peut, ressembler à un train, ça peut ressembler à un klaxon, ça peut à un bébé qui braille. <laughs> Bon voilà, non, mais lui, il a choisi que c'était un, chant euh, avant, la guerre, avant la guerre. Bon, alors Lucille, est-ce qu'on a euh, un extrait peut-être Ah bah oui, on a un extrait de cette chanson qui vient d'une ville en Syrie qui date. donc cette chanson date d'il y a plus de 3400 ans. Ouais, c'est pas mal. Hein. et alors, ça pourrait peut-être être joué tout à Tomorrowland, mais il faudrait l'adapter un peu. Écoutez. Il y a quelque chose. Alors c'est très particulier parce que j'ai l'impression que c'est Nathan qui est en train de jouer. Oui, ah, on une chanson pour enfants. Ouais, c'est ça. un peu. Et il manque plus que Dora. Ouais, il manque aussi euh, la femme du dieu de la lune parce que euh, cette chanson lui est dédiée en fait. D'accord. Alors comment ça se fait qu'on a retrouvé euh, eh ben, ben, cette chanson C'était une partition qui était écrite à l'époque. Voilà, exactement. C'est une ancienne partition qu'on a su décrypter et, et puis on a pu la jouer parce qu'évidemment à l'époque il y a 3400 ans c'était pas les notes de musique qu'on a aujourd'hui mais ça donne ce morceau qu'on entend. Mais c'est quand même incroyable parce que ça, ça devient alors la plus vieille chanson écrite et rejouée euh, bah, de l'humanité. Voilà. Et une fois de plus, c'est de l'histoire sur Radio Contact. C'est de l'histoire. J'ai l'impression d'être sur Belgique Culture, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Stéphane Berne quoi. Bon, après, non mais c'est la différence. Alors ça, c'était l'ancêtre des Daft Punk, en fin de compte. Oui, c'est bah, ça. Voilà, exactement. Voilà, En étant plein dedans. Bon, allez, on revient. Il est, il est quelle heure 17h50, à peu de choses près. On aura tout à l'heure le prochain sélectionné pour Ibiza. Peut-être vous, je l'espère. On reviendra aussi sur vos réactions concernant euh, les messages qui défilent sur les réseaux sociaux. Et puis, la glace idéale en fonction de votre signe astral. Oh. Ah ouais, on fait un grand écart sur Radio Contact. Restez là, tout de suite. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Ed Sheeran est passé par les studios de Radio Contact. turn this around. And all I want is the taste that your lips allow. Mama, mama, I give me love and give a little time to me. Les artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Tous vos hits sont sur la radio numéro 1. I'm sexy and I know it. My summer music. My summer music. Oh yeah. sexy and I know it. Radio Contact. My summer station. I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Baby, your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. up, you're then lavender a lot, you love shining. Paris is a dining, heels of hundred colors to be the queen of happenings and dancings. Brilliant hemispheres, never sheds a tear, you can let go with no fear. You never trust what she says, but you love her all the way. She'd be the buddy for her beer and all the crazy souvenirs I got to know. How long, how long, until the day? How long, how long, until the day? Till the day? How long until the day? was a joker, a smoker. No one ever said he was a talker. So litter easy rider, meet the man. He'll take the time, listen and be kind. But be aware, he won't say, but he will care. Workaholic, so logic, simply gastronomic. Get some cheese and wine around. Sit down, he's a must you can trust. When you're feeling down and dusty, be there. Buddy for a cheer and all the crazy souvenirs I got to know. How long, how long until the day? until the day? How long, how long until the day? How long until the day? my little girl, blue eyes as little pearls, getting a little wiser every day. First time of everything, just getting on the ring. Unconscious memory she'll carry for a lifetime crossing. What she'll love, what she'll live. Will she hate, will she fake? There's a few years to go before I finally get to know, for she's my baby. I know one day I'll have to let her go. And I just want to know how long, how long and I just want to know how long, how long, how long, how long And I just want to know how long, how long Until the day That she finds her way Until the day Tomorrowland. Bientôt sur Radio Contact. Ouais, euh, bientôt et même dès demain sur Radio Contact et aujourd'hui, c'est le pré Tomorrowland en direct depuis le studio live de Radio Contact à Tomorrowland. Il est 18h. Bienvenue.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 partagé en deux hémisphères comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que je envoie à Ibiza avec David et l'équipe du 16 C'est génial. Oui, c'est génial. On va partir en vacances. Et là, vous dites hein, waouh, waouh, waouh. Mais ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir partir avec nous. Ah bah oui. Ah bah oui. Euh, deux fois quatre euh, personnes euh, vont venir avec nous, peut-être à Tomorrowland. Alors le principe est pas très compliqué. Euh, il faut aller sur un site internet et ensuite se laisser guider. Ouais, et le site internet forcément c'est radiocontact.be, vous vous inscrivez et puis vous ferez peut-être partie des 10 gagnants de la journée Trip Découverte qui aura lieu le vendredi 29 juillet. C'est une, une journée pendant laquelle vous pourrez tester la nouvelle Seat ATK en fait, c'est simple, le SUV le plus connecté du marché, le plus avancé. Euh, voilà, donc une super voiture avec des caméras de recul, des chargeurs mobiles sans fil, euh, même l'ouverture du coffre sans les mains, donc c'est quand même euh, assez cool. et alors, avec un peu de chance, parmi ces 10 gagnants, vous ferez peut-être peut-être partie des deux qui pourront emmener trois de leurs potes à Ibiza. ça fait beaucoup de chiffres. Hein. Eh, en résumé, <laughs> deux fois quatre personnes vont venir à Ibiza avec nous. elles sont sélectionnées en ce moment. On accueillera une nouvelle euh, des qui va peut-être venir ah avec ah oui Voilà, bah tout simplement. Dans combien de temps Allez, on dit dans, moins d'une heure. Euh, on sélectionnera l'un d'entre vous. Si vous êtes, euh, si vous vous êtes pas encore inscrit, plus ou moins, <laughs> eh bien www.radiocontact.be. On vous souhaite bonne chance. On est un petit peu fatigué, c'est pas grave. La hein. chaleur <laughs> euh, fait son travail. Nathan est en train de jouer avec, avec tous ses nouveaux jouets. Ça va, le gamin joue bien dans son parc. <laughs> Mais c'est un beau jouet en tout cas. Ah, exactement. C'est bien, donc fais attention. Allez, on revient avec vos messages et toujours la le parfum de glace idéal ah en fonction de votre signe astral. Ah ouais, Patricia Milis n'a qu'à bien se tenir. À tout de suite. Seat, <laughs> technologie enjoy. Les soldes, c'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur le leroidumatelas.be. C'est le roi du matelas. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... Bien. Euh, donc, trois... Il y a un problème Oui, <laughs> euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, vous pouvez essayer un large choix de produits en magasin et recevoir des conseils professionnels de nos spécialistes. Plaisir garanti. Mediamart, je ne suis pas fou. Tous vos hits sont sur la radio numéro 1. my summer music. Oh yeah. Radio Contact. My summer station. Car driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See above your birds soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. the moon trying to empty out the ocean with a spoon Up and up Up and up votre est avec nous sur Radio Contact. 16h20. David sur Radio Contact. Ouais Alors là, après euh, Adèle, dans un style euh, euh, pop, folk, pop, on revient à Tomorrowland, on revient à vos messages. Ils sont ah. nombreux sur les réseaux sociaux www.facebook.com David Antoine pour nous retrouver. Ouais, ou Radio Contact également, puisqu'on vous demande quels sont les DJ que vous voulez voir et vous voulez entendre sur Radio Contact en interview, puisqu'on peut euh, globalement presque tous les avoir, mais il faut faire évidemment un choix. Alors euh, vous allez nous y. vous allez nous, y euh, Sébastien qui dit Pourquoi pas Dimitri Vega c'est like Mike des Belges dans un studio belge. Patrick ah de Belgaren qui dit Carl Cox, ça serait super bien, merci. Ah ouais, Steve Aoki pour Loïc, Alesso pour Christelle, Armin Van Buren pour Mathieu. Et t'es vu la dernière. Ouais, et puis Greg qui dit on se voit demain, David il a, il a balancé une petite photo de son tatouage Tomorrowland qu'il a sur le bras. Ah ouais. tatouage. Alors là, c'est un gars qu'on avait rencontré l'année dernière ou l'année d'avant, qui lui est un vrai fan de Tomorrowland à tel point qu'il s'était fait tatouer le logo de Tomorrowland euh, sur le corps. Euh, si je me trompe pas, il vient de Charleroi. Ah, c'est bien possible. Et puis un, un, petit message de Jay qui demande est-ce qu'on a la clim euh, ici On a la clim, heureusement. sinon, on serait déjà en train de fondre, ce qui était le cas il y a de ça quelques années, on se souvient. <laughs> Bon, Et en parlant de fondre, on parlera de glace tout à l'heure. Exactement, Lucille, belle transition. quel est <laughs> votre parfum de glace préféré, tiens ah, moi, c'est vanille. Vanille pour tout. Vanille pour tout. Ouais, tout le temps. Vanille tout le temps pour tout. Quel, est ton signe astral euh, Moi, j'ai euh, Gémeaux. Et toi, Lucille euh, Moi, je suis Balance et, et pourtant, j'aime, je préfère la glace d'un autre signe. Moi, j'aime bien au caramel beurre salé. Ah ouais, ah, ah, c'est vrai, pas mal. Hein, moi, je suis, pointu, hein. je suis de la mine Nathan. vanille, c'est pas mal pour les taureaux. Ah ok, donc classique quoi. on verra si c'est ce qui te convient euh, le mieux, mais euh, je suis pas sûr. Bon, d'accord. Bah écoutez, juste après Contact News, on va développer ce sujet important qui va peut-être changer la face du <laughs> monde. Et de l'été. <laughs> Quel est votre parfum de glace préféré en fonction de votre signe astral Eh, pas mal hein. quand même. Hein. Ah bah oui, ça arrivera juste après Contact News.

Un an de plus que je me caille, ah, ah je meurs de froid. oh un an de plus et je me taille, ouais. Et je rêve de te voir les nuits sans toi, sans toi. Moi j'espérais tout bas les nuits sans toi, sans toi revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là la vie nous sépare, mais je te vois. Ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi. T'es toujours là. Oh, oh, oh, un an de plus et malgré moi, je reste loin de toi. Ah, ah, oh. Un an de plus à user mes petits doigts, ouais, rien, rien que pour toi. Les nuits sans foi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi, revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous mais je te vois Et chaque fois plus proche de moi Des heures, des jours, des mois loin de toi T'es toujours là ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Plus le temps passe plus je sens en moi ces choses-là qu'on ne se dit pas. Plus j'avance plus je sens en moi ce qu'est d'être loin de chez soi. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois. Ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas. Si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois. Ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi. T'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois. Ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas Si loin de moi, t'es toujours là Ouais, la vie nous sépare, mais je te vois Ouais, chaque fois plus proche de moi Des heures, des jours, des mois, loin de toi T'es toujours là oh oh, oh oh, oh One na na na, oh ah, oh ah, oh, ah. one in na na na. with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With the bang bang. Come on, come on. Turn the radio on do my hair, I put my makeup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 Make the beat just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Free get out of control. Radio Contact station. Radio Contact. pardonner tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu je t'en prie, tu as le plus beau des chats. me quand t'avais raison C'est comme ça que je t'aime mais tes souvenirs me hantent La nuit dans mon sommeil j'en deviens somnambule Mais je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos tu m'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma taille Et dans la nuit, je vois que tu moi je t'en prie Tu as le plus beau des charmes Diamant, diamant on t'en assez Tu me dis que ce n'est pas assez J'entends sa voix si belle au timbre angélique hey, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor c'était sur Radio Contact. Contact News. Contact News, il est 18h30, voici Nina Zanata, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. 60 000 personnes étaient dans les rues de Bruxelles cet après-midi. C'est moins que les années précédentes en ce 21 juillet, jour de fête nationale, et notamment pour les différentes activités dans le parc de Bruxelles aux abords du palais de justice et de la, la place du Sablon. La crainte des attentats a sans doute joué, donc c'est évidemment un contexte particulier. Le soleil était pourtant là cet après-midi à Bruxelles. Bruxelles et son traditionnel défilé, près de 1200 militaires et civils y ont participé. Ben, moi, je trouve ça très sympathique. Hein. Euh, puis ça donne une bonne ambiance. Hein. C'est une fête nationale, c'est normal. Hein. C'est des beaux soldats qui passent. <laughs> Oh, une fois par an, ça fait pas de tort de les voir. Pour partager un moment en famille euh, et puis euh, montrer à notre fille à quoi ressemble le défilé, <laughs> surtout. voilà. voilà. Passer une belle journée à Bruxelles. Je pense que les avions l'ont assez impressionné. Voilà, avec la traînée de couleurs, c'était assez impressionnant. Et aussi toute l'organisation, quoi. Ça, c'est impressionnant. Et puis on voit que euh, bah voilà, vu les, événements, on sent quand même, euh, voilà, la pression de tout le monde. Et puis on est, on regarde quand même pas mal autour de nous, Mais c'est bien, les gens sont là et ils n'ont pas peur. Et voilà, faut pas que la terreur gagne. Des propos recueillis par Gauthier Falck. Et ce soir à 23h, c'est le feu d'artifice que vous pourrez admirer place des Palais. Le gouvernement wallon reconnaît comme calamité publique les pluies abondantes qui ont touché la commune de cominoir warneton dans le Hainaut occidental. C'était les 29 et 30 mai dernier. Si vous êtes concerné, vous avez jusqu'à la fin octobre pour introduire un dossier de demande d'indemnisation par ce fonds de calamité. Le tribunal arbitral du, sport a rejeté l'appel introduit par 68 athlètes russes. Ils ne pourront pas participer euh, aux Jeux olympiques de Rio qui débutent le mois prochain. Cela concerne les membres de la délégation d'athlétisme. Mais c'est une décision importante tout de même sur ces mêmes, sur ces mêmes bases, c'est-à-dire au départ d'un constat d'un système de dopage d'État. Le comité international olympique s'exprimera sous peu sur la participation ou non de la Russie au JO de Rio. Et à ce propos, dix personnes ont été arrêtées au Brésil. La police les soupçonne d'avoir voulu préparer des attaques terroristes pendant les Jeux olympiques. Les personnes seraient proches de l'organisation État islamique. Enfin, le sport avec la victoire de Christopher Froome au, au terme de la 18e étape du Tour de France. 17 km pour un contre-la-montre en côte, ça n'était plus arrivé depuis un bon moment. Le maillot jaune est donc conforté au terme de ce chrono. On passe à la météo. La météo demain, le temps sera variable. Des averses localement orageuses sont à prévoir. Un temps plus nuageux sur l'est du pays, plus sec sur l'ouest. Mais de belles éclaircies du côté de la mer. Les températures seront comprises entre 21 et 26 degrés. Merci beaucoup Nina, on vous retrouve dans une heure. Et puis là, on parle des glaces idéales pour votre signe astro. Un sujet Lucide Rochelet. Blood. C'était sur Radio Contact. 16h20. David sur Radio Contact. Oui, avec euh, avec Nathan, et toujours depuis le studio live de Radio Contact qui se trouve à Tomorrowland. Le festival n'ouvrira que demain euh, au festivalier, et pourtant on y est déjà parce que ce soir, il y aura une euh, pré-partie dans le Dreamville, qui est le camping de Tomorrowland. On y reviendra dans quelques secondes avec un gros, gros guest on en reparle. Avant ça, eh bien, les glaces idéales en fonction de votre signe astrologique. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Euh, les avis sont mitigés. Hein. Et pourtant, <laughs> et pourtant, euh, on commence par les béliers comme toujours. Hein. Les béliers, ah, le parfum, c'est le thé vert. Vous êtes un leader et vous n'avez pas peur de tester de nouvelles choses. Voilà pourquoi vous choisissez un parfum insolite. Comme et si D'accord, il a pas de Tant mieux, personne pour contester. Euh, les taureaux, là par contre, ah. on en a un, c'est David. Et Eh bien, apparemment, la glace qui est faite pour toi, c'est le Sunday. Euh, puisque les ah taureaux, vous aimez les choses luxueuses et belles. Oh. Donc, la petite cerise, tu vois, sur le dessus est très importante. C'est pour ça que je vous ai autour de moi. Ah, alors ça, c'est ah, sympa. c'est beau, hein euh, la, cerise a un gros verre à l'intérieur, mais c'est pas grave. <laughs> les gémeaux, je pense que Nathan, t'es gémeaux. Hein. Mhm, mhm. Alors, le parfum idéal, c'est caramel au beurre salé. quelle chance C'est bon, ça, hein bah, Je peux pas être gémeaux non, tu peux pas changer. Par contre, euh, tu veux savoir pourquoi C'est parce qu'en fait, vous avez deux visages. Donc le mélange sucré-salé est parfait pour vous. Les cancers. en haut, en bas. <laughs> les cancers, euh, vous, vous choisissez plutôt des glaces à l'italienne, goût chocolat. Euh, en fait, vous êtes quelqu'un de doux. Il vous faut donc quelque chose de crémeux et au parfum de l'enfance. Les lions, le banana split. Ah oui, parce que vous avez besoin d'attirer tous les regards. Alors quoi de mieux qu'un banana split géant pour qu'on se retourne sur votre assiette Je vous le demande. Eh bien, il n'y a rien. Donc banana split. Et puis les vierges, c'est le yaourt glacé, puisque vous faites attention à vous et à votre ligne. C'est pourquoi vous choisissez un yaourt glacé, parce que c'est moins calorique. Ah, moi ah, j'aime bien ça aussi. Euh, j'aurais préféré être une vierge. Ah bah, <laughs> tu peux avec des euh, fruits, avec du chocolat et tout le truc, je, suis assez fan. <laughs> Bon, écoutez, on va faire la suite des signes. Évidemment, on va pas vous laisser comme ça. On revient dans quelques instants avec la suite des parfums de glace idéaux en fonction de votre signe astrologique. Ce sera sur Radio Contact et également vos réactions. À tout de suite. the world is asleep and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left on all the loves and places? On every sheet I signed my name. Would I do the same if this was my life? I don't every mile I walk along my way. Find a place and a meaning. Is there a reason for the things I've done? For every day that I was gone, I'd reveal my secrets soon. All my hopes and fears to you. I wouldn't mind carrying the weight. It wouldn't be too late if this was my last last night Radio Contact. My station. Votre radio. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing. take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. Away. C'était je sais plus. Euh, pouce. Euh, ah, Charlie, bah oui, Charlie, notre pote Charlie, évidemment, Charlie Pouce. 16h20. David sur Radio Compact. Give Bien, allez, euh, on est avec vous jusqu'à 20h pour cette mise à jour et on a commencé à un sujet très très important il y a quelques ah minutes, à savoir quel était ton ta glace préférée, ton parfum de glace préféré en fonction de ton signe astral. Lucille a commencé avec les six premiers. Ouais. On va continuer dans un instant. On va savoir réaction. Ouais, juste avant ça, une petite exclusivité qu'on va de vous ah. sur Facebook Radio Contact. On a mis euh, une vidéo de la main stage officielle. Ah c'est bon. de Tomorrowland. La main ah. stage 2016, donc la toute nouvelle, celle qu'on a pu. Euh, on est les seuls à avoir pu euh, avoir accès à ça, l'avoir vu. Et eh ben on a décidé de partager ça avec vous, donc on l'a mis sur Facebook, Radio Contact. Exact. Donc allez voir maintenant la main stage de Tomorrowland à découvrir uniquement ah sur la page Facebook de Radio Contact. Allez, on continue. on continue avec les balances. Euh, balance cookie and cream. Oh, L'harmonie, c'est bon ça. Hein. L'harmonie entre les choses est très importante pour vous. L'idéal, c'est donc ce mix parfait entre cookies croustillants et crème glacée. Euh, les scorpions, c'est le chocolat noir, votre glace favorite. Vous êtes le signe le plus mystérieux et sombre du zodiaque. Alors, il y a un scorpion euh, ici, Rémi, et il est, il est à moitié partagé. Il dit que non, pas du tout. Et eh bah ben, pourtant, c'est le, signe le plus sombre du zodiaque, tout comme la glace au chocolat noir est la plus dark du continent. Donc, à mon avis, il devrait aimer. Les Sagittaires, c'est le ah café. L'aventure, c'est votre truc. Le parfum café vous donne ce petit goût de voyage tout en boostant votre énergie. Pour les Capricornes, et là, enfin, elle arrive, la vanille. Ah, oui, bah oui. Ah, un classique. Alors, tu sais pourquoi C'est parce qu'il n'y a pas plus conventionnel et classique, justement, que les Capricornes. Vous ne jurez que par le traditionnel cornet vanille. Les Verseaux, vous êtes plutôt glace euh, fruits frais. Vous êtes un idéaliste, un peu bobo. Votre choix se porte donc sur une glace aux fruits frais, bio et équitable. Et puis on termine avec les poissons. Vous, votre truc, c'est les bâtonnets arc-en-ciel. Vous êtes artistique et créatif. Il faut donc de la couleur et différents goûts. Alors je ne sais pas qui a fait euh, ce, petit article, en tout cas. Il faudrait vraiment qu'il revoie un petit peu les, fondamentaux euh, de ce qu'il a pu étudier en journalisme. Hein. Euh, il a peut-être été à la même école que Thibaut, hein, je sais pas. Ah peut-être, ouais. Ah ouais, ah, il y, a, une similitude hein, dans l'écriture. qu'il prennent des cours aussi d'astrologie, tout ça chez Patricia Tanker. Voilà, très ah bien, on va faire un mix entre les deux. Patricia Milis et Thibaut Facilito, Sortez de ce corps. Allez, on revient dans quelques instants avec l'un des gagnants pour Ibiza qui va peut-être nous rejoindre. Eh bien, ce sera peut-être l'un d'entre vous. A tout de suite. Et les clètes, ni smartphone ni tablette, de tervure et magette. Roulez non connecté.be, une action de l'IBSR et BESE. Dans la série Les bonnes choses de la vie, un plongeon rafraîchissant sous la canicule quand tout le monde travaille. Bien rouler sur l'autoroute quand il y a un bouchon au sens inverse. Et payer le prix le plus bas chez Vandenborg quand ce sont déjà les soldes. Allez sur vandenborg.be ou passez dans un de nos magasins où vous trouverez des prix encore plus bas sur des fins de série. Pour les bonnes choses de la vie, n'y a-t-il rien de mieux que... TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Jali est passé par les studios de Radio Contact. Tu connais déjà par cœur ma vie et ses revers. Les murs ont des oreilles, tant pis pour le sort. artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Surfez sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Tous vos hits sont sur la radio numéro 1. My summer music. My summer music. Oh yeah. Radio Contact. My summer station. Where did the summer go? I found it in Monaco, dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. there yet. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling. take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? A dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but till we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the Radio Contact. My radio, my summer station. like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? are uh, the force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night the sun. I'm up all night.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 gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Ah. can party Les Da Punk Get Lucky, c'était sur Radio Contact. Très belle fin de journée. On attaque la dernière heure ensemble. Toujours en direct depuis euh, Tomorrowland. Vous écoutez Radio Contact, il est 19h. Radio Contact. que des textes insolites. Non mais toujours je les liens, je finis L'époque où ça marchait sans liquide dans les rangs Ça rit et cherche que les amis de mes amis t'inquiète les reins C'est le titi parisien interconnu l'accent Nous la flambe la mal la valeur dire qu'on vit absent Dans la ville des jolis bolides domine sans faire d'action Non y a plus d'illicite je pense qu'on a retenu la On est plus mal ça' le tu vis mal ça Parce que c'est fini on se massacre plus mince En plus on veut faire des sous et devenir des princes On fait sortir le genre des poches même aux plus grosses pinces Donc je vais me balader, allez me balader, balader Imbécile, non, je dirais même que t'es con à vouloir nous faire des croches, pas ta gâte et tes ponts. Yeah. nouveau t-shirt, nouveau vêture, nouveau texte. toute nouvelle casquette, imbibé, tueur. Wesh le boss, le euro sur les chroniques, on change rien. Fuck les gadgets électroniques. Nous, c'est du solide, vous, c'est du lège Nous sommes des bolides, vous, c'est des luges. Nous sommes comparables au déluge. Vous êtes les sinistrés qui se réfugient. Paranoïaque, psychopathe, je me balader sur les chansons, flic au dans les rues de Panama, Cayenne, j'suis fire. J'déboule avec l'équipe El Potosienne. Attends, y'a, j'y connais ma régare, des coquillères. J'suis bouillant, y'a de la fumée du mon vers la faille Dans les coins chic, t'inquiète. Roule un split, y'a des on met la poudre d'escampette. Deux secondes, vas-y, miss, t'appelles. C'est quoi le 06, j't'appelle. Musique à fond, boulevard, on se ça bombarde ta rue, là. Moi j'étais le petit con que les keufs aimaient contrôler. Toujours le petit sourire moqueur quand il me disait contre le mur. Qui Petit de me heusse, toujours dans la chevaux. On me disait, joue pas trop avec la hurée, va te mettre une chego. Je voulais me balader balader. Et celui qui me l'est cassé, j'étais chaud pour le balafrer. Oh, me manque pas de respect quand je kick, mec, tu n'es que mon type. Je suis comme ton père. Break your neck, au lieu de mal parler sur nous. Après nous, y a plus de groupe, y a que des pom-pom girls. Tu te demandes si c'est Black M ou Black Shady qui parle. 100% hein. gros, je 75, ça vient pas d'Harlem. Si on fait le cristal, c'est cool pour la baraque, il faut des sous. Hein. Sortez-nous le tapis rouge, on ira se prosterner dessus, ouais. suis sous wash, Je ça le dit, le tapis à ouais. Sur l'instrumental, je me balade avec trop de Je allez me balader balader, balader, allez me balader, je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit je vais me balader aux Champs-Élysées. Je vais me balader, allez me balader, je vais me balader, allez me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 ça y est, c'est l'instant. Vous êtes très très nombreux à avoir participé et à avoir tenté votre chance sur radiocontact.be. Pourquoi Eh bien pour peut-être venir nous rejoindre à Ibiza lorsqu'on sera là les deux premières semaines du mois d'août. Euh, Lucie, le concours est pas très compliqué. Il faut aller sur le site internet et ensuite. Et ensuite, eh ben, il faut s'inscrire. Donc le site internet, c'est radiocontact.be. Vous avez jusqu'au 27 juillet pour vous inscrire. Et vous ferez partie peut-être des 10 gagnants qui, euh, qui partiront euh, une journée trip découverte pour tester la nouvelle Seat ATK. Et puis peut-être que vous ferez partie des deux qui pourront amener trois de leurs amis à Ibiza une semaine. C'est ça. Bon, vous êtes 1500 à avoir participé pour l'instant, un petit peu plus même. on va appeler l'un d'entre vous. Ça va sonner maintenant. Est-ce qu'on a le nom de la personne, Lucille Non, on n'a pas le nom. On a la région. Oui, Allô Allô, bonsoir, qui est à l'appareil Allô, bonjour, c'est Lisa. Salut Lisa, comment ça va Salut <laughs> Ça va très bien et toi Ouais, plutôt pas mal. Alors Lisa, bonne nouvelle Tu viens d'être sélectionnée pour nous retrouver à Ibiza. Alors la suite, la suite, c'est quoi, Lucille eh ben, La suite, c'est que de toute façon, tu fais partie d'ores et déjà des 10 gagnants qui testeront la nouvelle Seat lors d'une journée trip découverte. Donc, on va vous emmener dans des endroits un peu insolites, faire des choses un peu incroyables. et euh, parmi ces 10 personnes, deux emmèneront trois de leurs potes à Ibiza. Bon, Lisa, euh, tu viendras avec qui, tiens, à Ibiza Alors, j'ai pas mal de, de personnes qui veulent venir avec. Donc il va falloir choisir entre, euh, entre ces personnes, mais des amis euh, proches avec C'est plutôt euh, des filles, c'est plutôt des garçons plutôt des filles avec qui j'ai l'habitude de faire la fête et où on rejoint des garçons. Et, on rejoint des garçons, <laughs> d'accord, ok. je, comprends. Bon, très bien, Lisa. On était dans quelle région, tiens Ici, on est sur Verviers, sur la province de Liège. D'accord, il fait beau en ce moment à Verviers Magnifique, grand soleil. Ah, bah tu vas pouvoir profiter de ces derniers jours, histoire ensuite de venir de retrouver chez Radio Contact le combien Lucille euh, bah, Le 29. Euh, le 29, pour venir essayer les voitures et qui sait peut-être prendre tes bagages par la même occasion et partir directement à Ibiza. Voilà. Super. C'est génial, merci beaucoup. Je me réjouis de vous voir. On te souhaite une très très belle soirée, Lisa. À vous aussi. Bon, à très vite. salut. Au revoir. Bon, nous on continue. <laughs> Ah, salut. On revient dans un instant avec euh, un avion qui va rejoindre Paris à Sydney, autrement dit, euh, bah, quasi l'autre bout de la terre. Ouais. En moins de 4 heures. Ah, c'est une nouveauté hein. et on en parle à tout de suite. Seat Technologie c'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, vous pouvez essayer un large choix de produits en magasin et recevoir des conseils professionnels de nos spécialistes. Plaisir garanti. Mediamart, je ne suis pas fou. Dis le vos. les Elements. Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça Ah, mais ben ça, c'est une grillante qui cherche sa mère, Ness. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade? Oui! Grillot! Oui! La BLS qui donne du goût aux grillades, la voilà! De les mails. À table! This is Radio Contact! Feel good! Radio Contact, vous êtes super! Radio Contact. Radio Contact. My summer station. Votre radio. radio. les salons, les foires les grandes expositions. Souvent imitées, souvent copiées, jamais s'écaler. How long do fait de moi un autre? mon prénom. Les samedis. Contact. Happy Summer! Radio Contact. Radio Contact avec I Can't Wait. là, ça commence doucement, hein, avec un petit peu de musique <laughs> comme ça. Euh, je peux vous. Oula, je sais pas si vous entendez. Ah ouais, ouais, ouais ça gueule un petit peu derrière. bon, on vous explique. On est dans le studio de live de Radio Contact euh, à Tomorrowland. Alors derrière nous, il y a encore des, préparatifs euh, autour de nous. Il y a également d'autres radios qui viennent euh, bah, du monde entier. Il y a même une radio japonaise qui s'appelle Rakuten. Rakuten, voilà. on des amis ici alors. Ouais, exactement. Konnichiwa. <laughs> Nihao mai. Voilà. Euh, et un menu 46, s'il te plaît. Ah oh, j'aime bien le menu 46, j'aime bien le menu 46. Hein. Bon, allez. Eh, eh, ils sont pas contents, hein. Attention, en train de faire la radio ici, hein. Incident oh, diplomatique. Oh, oh, ouais, des messages qui sont arrivés sur Facebook. Euh, on a balancé la vidéo de, la main stage, hein, euh, Tomorrowland, en exclusivité, on peut hein. dire. Angélique, qui dit vite, vite samedi, elle va venir hein, ici chez Tomorrowland. Ah, cool. c'est vraiment cool. Et puis, Et des croupouks Et des croupouks bien, <laughs> vivement que je puisse y aller. Il euh, y en a certaines qui n'ont pas encore euh, l'âge, hein, certains, certaines qui ah oui, pas ouais, minimum. Et puis Thomas, bon amusement à vous, à Tomorrowland. Ah, Et enfin, euh, Julien Louis qui dit c'est incroyable cette histoire de gazon dans la main stage de Tomorrowland. Ah oui, oui, oui bah, le gazon. Hein, ils ont remplacé ce gazon par des trèfles. Des trèfles à quatre feuilles. Des trèfles à quatre feuilles. On en a trouvé. Hein. C'est fou ça. C'est fou quand même. Hein. bah ouais, c'est comme ça. C'est la magie de Tomorrowland. Hein. Euh, vous viendrez peut-être euh, voir tout ça. Et si vous souhaitez voir la vidéo, rendez-vous sur euh, le Facebook de Radio Contact. La main stage, vous allez pouvoir la découvrir. on vous dit à tout de suite avec un sujet important. Un vol Paris-Sydney en moins de 4 heures. Ah bah ouais, c'est une prouesse et elle sera bientôt réalisée. Chaque, samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez votre horoscope avec Patricia Milis. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact meilleur du son RB. 100% RB. Tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2 h du mat. It's Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Radio Contact. My summer station. I got that song played on the radio station. Yeah. Radio Contact. This is Justin Bieber. What do you mean? Ooh, baby, I'm perfect for you. Moving so phenomenally. more like the way we rock it. summer music. Hello. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good. Everybody dance. Feel good. All summer long. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Snow, canal 54. Tous vos hits sont sur la radio numéro 1. My summer music. My summer music. Oh yeah. Radio Contact. My summer station.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 à chanter avant la nuit Pour m'amuser un peu oh, pour tuer l'ennui Pour le fun, pour draguer les copines Pas pour passer dans les magazines Je ne passais pas pouvoir toucher le cœur des gens Mais le destin en a décidé autrement Je suis là devant vous sur la scène À vous donner mon amour et ma peine Y a eu les plateaux, y a eu les photos y a eu les télés et les villes enchaînées Quand ça s'arrêtera, je ne sais pas, j'ai même chanté la serenade et Eva Longoria Tout a changé, je suis passé la lumière. Mais je la joue cool, cool, cool jouer sur ma guitare. J'ai rêvé de concert, jamais de la gloire. Pour fait passer des soirées folles. Ah, pour devenir une star ou une idole. La chance a décidé de se pencher sur ma vie. Depuis, je passe mon temps à jouer de ma voix. Je pensais pas être un jour à la une. Je me sens prêt à décrocher la lune. Y eu les tournées, les gens par milliers, les vues par millions, par la télévision. Si par le destin, tout finit demain. Je ne sais pas où j'irai, mais je sais d'où je viens. Tout a changé. Girac sur Radio Contact. Il est 19h30. Contact News. On retrouve Nina Zanata. Bonsoir Nina. Bonsoir David. Bonsoir à tous. 60 000 personnes étaient dans les rues de Bruxelles cet après-midi. C'est moins que les années précédentes en ce 21 juillet. Un jour de fête nationale qui a commencé ce matin avec le Tédéum en la cathédrale des saint michel et Gudule en présence du roi et de la reine. À 16 heures, près de 1200 militaires et civils ont défilé devant la famille royale place des Palais. Et la journée n'est pas terminée. L'apothéose, c'est ce soir avec le traditionnel feu d'artifice. Karin Verstraten du syndicat L'initiative de Bruxelles est au micro de Fanny Dehé. Le feu d'artifice clôture la journée. Il est tiré des toits et du jardin des Palais d'Académie. Donc le public en fait se rassemble sur la place des Palais, mais il est essentiellement aérien, donc on le voit vraiment de tout Bruxelles pour clôturer cette belle journée. Et l'accès au public, c'est par la rue Royale et la place Royale. 23 heures, ce qui permet à tout le monde de rentrer encore en métro à la maison. Le gouvernement wallon reconnaît comme calamité publique les plus abondantes qui ont touché la commune de Comines-Warneton dans le Hainaut occidental. C'était les 29 et 30 mai dernier. Si vous êtes concerné, vous avez jusqu'à la fin octobre pour introduire un dossier de demande d'indemnisation par ce fonds de calamité. Le procureur de Paris, François Molin, s'est exprimé en début de soirée sur l'attentat du 14 juillet à Nice. Il apporte quelques éléments supplémentaires. Mohamed Lawesh Boulel semble avoir projeté son attaque plusieurs mois avant son passage à l'acte. Selon le procureur, de Paris. Il aurait également bénéficié de soutien et de complicité. Par ailleurs, un placement en détention provisoire à Paris aurait été euh, requis pour cinq personnes. Enfin, le sport avec la victoire de Christopher Froome au terme de la 18e étape du Tour de France. 17 km pour un contre-la-montre en côte entre Salanches et Megève. Ça n'était plus arrivé depuis un beau moment. Le maillot jaune est donc conforté au terme de ce chrono. Il devance d'une vingtaine de secondes le néerlandais Tom Dumoulin et c'est l'italien Fabio Aru qui termine le troisième de cette étape. Alors, côté ciel, que se passe-t-il Alors demain, le ciel sera nuageux dans l'Est avec euh, par moments quelques averses. Et en fin d'après-midi, des, risques d'orage. Ailleurs, le temps restera plutôt sec. Les températures seront comprises entre 21 et 26 degrés. Merci beaucoup. On vient dans quelques petites minutes depuis tout Tomorrowland. Et en live, s'il vous plaît. Radio ce morceau, c'était Tell Me It's Not Over de. Alors les gars. YouTube non, pas YouTube. <laughs> Nathan Je sais plus. Aucune idée. star Star évidemment, ouais. David sur Radio Beatles, qui feront une apparition euh, à Tomorrowland, hein, il faut le savoir. Hein. Ah bon Ah bah j'étais pas au courant. Ouais, ou à moins que ce soit Starcello. <laughs> <laughs> Au YouTube, je sais pas, c'est Lucie qui avait la prendre, je sais pas. Nathan qui comprend rien, qui redescend. C'est très bien. Mais écoute, euh, écoute simplement, tu comprendras. Bon allez, euh, Nathan, euh, les réseaux sociaux, on y reviendra dans un instant, t'inquiète pas. <laughs> Il est au bout du rouleau depuis ce matin. c'est vrai qu'on s'est réveillé un petit peu tôt et Nathan a pas, pas énormément dormi. Hein, qu'est-ce que t'as fait hier soir Hier j'étais franco-fouille de spa avec Alex Hermis et donc voilà, on a, fait la fête bah, jusque très tard. Et donc je suis rentré chez moi, il était 4h du matin et on s'est réveillé à 6h. Donc voilà, donc, voilà le, petit est fatigué. Mais vous savez, quand on a 20 ans, on peut se permettre de le faire. Bah hein. oui, Hein. Bon, allez, un vol Paris-Nice. Non, euh, Paris, euh, si je <laughs> raconte Paris-Sydney. Euh, eh bien, ce sera possible en moins de 4 heures. Bah oui, parce que si Nathan est fatigué, c'est parce qu'il a pris l'avion ce matin. On est tous allés euh, à Francfort pour prendre le party flight Tomorrowland. Alors on n'est pas allé euh, jusqu'à Sydney, nous, mais. mais euh... pas trouvé de saucisse hein, là-bas. Elle était déçue. Non, hein. mais un petit bretzel, on s'en reste toujours. Euh, eh bien, comme tu l'as dit, David, Paris-Sydney ou même Bruxelles-Sydney, ce sera possible en avion en moins de 4 heures. Alors pour info, normalement, on met 21 heures avec une escale, évidemment, pour faire ce trajet. Donc c'est quand même une belle réduction du ah, temps. Ouais, bah, sans, Alors, sans blague. Tout ça grâce à un super avion avec un moteur capable d'atteindre 5 fois la vitesse du son. C'est l'Agence spatiale européenne qui développe ce moteur ultra puissant, inspiré de celui des fusées. Euh, ce projet devrait aboutir d'ici 2020, mais entre-temps, il y a quand même deux problèmes qui sont à régler, David. Le premier, le premier c'est, à ton avis Le prix. Non, pas le prix, c'est le bruit. Ah oui, parce que quand on passe euh, le, mur du son, ça fait beaucoup de bruit. Et là, comme c'est 5 fois la vitesse du son, euh, va falloir régler ce petit inconvénient. Et puis, il y a aussi la chaleur, la chaleur qui est liée au frottement de l'air. Mais bon, la promesse, c'est 2020. Euh, Donc, euh, on, y 2020 sera, sera bientôt. Bah ouais, j'espère. Bah, c'est super rapide en fait. Ouais, c'est hein. ce qui est prévu. Bon, d'accord. Bah écoutez, ensuite, le troisième problème, ce sera le prix. Ça, j'en suis sûr. <laughs> certain. On continue sur Radio Contact avec dans un instant, eh bien, un petit live peut-être depuis tout mon relais. On ne de ah. régler l'une ou l'autre petite chose. Et puis on prendra également la température depuis le camping, à savoir Dreamville. À tout de suite. I know being the other man. But now it's flipped and I don't want you with no other man. Why can't you understand that anything I'm offering? I gave you the world, but you just wanted argument. The time I picked you until the time I dropped you off again. Even flipped out on me at the mall again. It's all his fault again. That's what you're telling all your friends. I ain't pointing fingers, ma. I just wanna call again. See how your day going. I know you're stressing on you. I know them times get hard. That's why I'm checking on you. It's yours truly, ma. I got a little message for you. Anything he can do, girl, I can do it better for you. Cause when we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather, we gon' still be as one. It's forever. It's forever won't you come on and go with me? Come and go with me, Ooh, girl. Come on over to my place. My place. My place. Won't you sit yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl. Always. your friend told a friend that told a friend of mine That you was thinking that we should do it one more time If this ain't the truth, then hopefully it's not a lie Cause I ain't got no issues with hitting that another time We never had a problem getting it done Disagreed upon a lot, man, but the sex wasn't warm And check it, I know you get excited When I come around and bite it Girl. You frowning up and quit acting like you don't like it I, know you like it, like you really like it, like it. Really yeah, yeah. forever, it's forever. Won't you come on and go with me? Go with me, oh, girl. Come on over to my place. My place. Ooh, no. yeah. Won't you sit yourself down and take a seat and make us ease your mind, girl? Always. Always. No. Always. Shorty, where you been? where you been? like a long time, long, long time since I seen you. Yes, it has, girl. When I know I said some dumb things to you before, but girl, you know I didn't mean it. I didn't mean one single word. I never meant one single word. If I could take back every word, I would not oh, more for sure. If I thought that you believe it, would you believe it? day. Cause you make my life so convenient When we laugh and we cry together. Through the rain and the stormiest weather. We gon' stay be as one. It's forever. It's forever. Won't you come on and go with me? Let's go. Oh, girl. Let's go. Come on over to my place. Back to my yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl. I ah, will. Show me what I good. Hello. It's summertime. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good. Everybody dance. Radio Contact. Radio Contact, c'est ma radio. Votre radio. Anywhere you want to go, I follow. sur Radio Contact qui aura sa scène à Tourmo. Hein. Scène, plus une euh, secrète, je crois. On découvrira peut-être ça demain. un autre secret, c'est que euh, ce soir, pour euh, l'ouverture du festival Dreamville, qui est le camping de Tomorrowland, il y aura un guest. Mais quand je vous dis un guest, c'est vraiment un énorme guest. Il est encore ah. surprise, il est encore mystère, et pourtant tout à l'heure, il sera là pour un set exclusif. Je peux vous dire que c'est l'un des DJ qui sera présent à Tomorrowland. Bon, ça c'est pas une excuse non plus, mais en tout cas, il n'était pas prévenu prévu pardon à Dreamville et il le sera tout à l'heure. Euh, donc on peut pas vous diffuser ça maintenant, mais voilà. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute quoi qu'il arrive. On vous embrasse. On vous retrouve demain euh, dès 16h sur Radio Contact pour l'ouverture officielle du festival. Nathan, t'es toujours avec nous Ouais, bah, je... suis content que l'émission se termine quand même. D'accord, euh, alors <laughs> n'hésite pas à ouvrir les yeux. On voit plus hein. les yeux, ouais. déjà qu'à la base, c'est. Déjà la, base, c'est la radio d'en face, hein, tu vois ce que je veux dire hein, ah, bah, On a été les voir, les, les, euh, les collègues japonais, ça s'appelle rakuten.fm, ils sont très très sympas. Euh, et puis, euh, il y a quand même quelques points de similitude avec toi, Nathan. Oui, c'est vrai, je, bah, ah, dois le reconnaître. Ouais, voilà, donc euh, voilà, on vous embrasse, on vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de Radio Contact. Et dans un instant, c'est Christopher Calis. À demain, ciao soir dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact. En attendant, j'arrête pas de vous le dire, les amis, du dimanche au jeudi, entre 20h et minuit, on est toujours hyper connectés ensemble, notamment du côté de la page Facebook de Radio Contact. Je remercie Benoît, Martin, Julien, Valentin, Vincent et Marie. Ce sont les dernières personnes qui nous ont laissé un petit message avec un petit buzz. Radio Contact. summer station. contact Dragons est passé par les studios de Radio Contact. after all. This city never sleeps at night. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Chaque, samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Dunker, dunker, dunk, dunk it. Thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson, yeah, Cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing, that's right. Les mix de contact. Go, go, go. Sur Radio Contact. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market.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

Radio Contact. The Summer Station. Radio Contact. Ici nos âmes tutoient au ciel Et nos hymnes éternels Here we are L'aube de nos dernières transes Laisse un vide immense Here we are Je t'emmène une dernière fois Suivre cette lumière qui ne s'éteint pas Here we are

le plus grand festival électro. Un événement exclusif avec Radio Contact. Rendez-vous dès demain 16h pour un nouveau point avec David Antoine depuis Tomorrowland. En attendant, on poursuit votre soirée ici même sur Radio Contact avec Alison The et Black M. Il est 20h. Radio Contact. kind You forgot that time, didn't you? No, you can't deny This is the last time Fight against you No, you can't deny This is the last fight Fight against you And music all around The beat is on the ground I'm ready for the show, show, show If you saw me that night time, didn't you? No, you can't deny this is the last time. Fight against you. No, you can't deny this is the last fight. Fight against you. for the show, show, show. The magic of the night, dancing till the light. Oh, come on. Radio Contact. My summertime station. radio. Makes me feel good. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. C'était tu rien à foutre Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute Et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous Sur ma route y a eu un tas de bouchons la vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt. Sur ma route, oui. fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que j'avoue que mon cœur est trop fragile comme un pirate naufragé Oui mon équipage est plus qu'endommagé Je sèche mes larmes, je baisse les armes Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres S'il y a plus rien à prendre je sais qu'il me reste une chose Et ma route elle est trop longue pas le temps de faire une Sur ma route oui il y a eu du move oui De l'aventure dans le movie Une vie de route Sur ma route oui je ne compte plus pour vous accueillir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'antenne de Radio Contact dans les quatre prochaines heures du buzz et tous vos artistes préférés. Chaque soir, chaque soir, il fait le tour de ce qui a pesé dans la journée. Christopher, 20h minuit sur Radio Contact. Côté musique, dans la suite Tempo Trap, on va s'écouter Fall Together dans quelques secondes. On aura aussi African Connection, Amio, ou encore du mot pour Final Song. Et forcément, tout au long de cette émission, vous, à l'antenne, n'hésitez pas à vous manifester, que ce soit du côté de mon compte Snapchat, Kali